28 skirsnis Žmogus ložėje stovėjo visų ūgiu. Jo veidas buvo apšviestas ir Francis pamatė paslaptingąjį Montekristo salos gyventoją, kurio figūrą ir balsą, kaip jam atrodė, jis atpažino vakar kolizėjaus griuvėsiuose. Abejonių nebuvo, keistasis keliautojas gyveno Romoje. Matyt, Franco veidė atsispindėjo sumišimas, kai jis pamatė nepažįstamą jį nes grafienė žvilgtelėjusi į jį nusijuokė ir paklausė, kas jam atsitiko. Grafienė, atsakė Francas, neseniai jūs klausiau, ar pažįstate tą Albanę. Dabar noriu paklausti, ar pažįstate jaus vyrą. Nedaugiau kaip ją, atsakė grafienė. Ar jūs atkreipite į jį dėmesį? Tai tikro prancūzo klausimas. Jūs juk žinote, kad mums italims egzistuoja tik tas vyras, kurį mes mylime. Tai tiesa, atsakė Francas. Šiaip ar taip, tarė ji nukreipusi Albero binoklį į ložę priešais, matyt, jis ką tik atkastas iš kapo. Tai kažkoks numirėlis, kapinių sargui leidus išėjęs iš karsto. Pažiūrėkite, koks jis išbliškęs. Jis visada toks, atsakė Francas. Tai jūs jį pažįstate? Nustebo grafieniai. Tuomet aš jūs paklausiu, kas jis toks. Man rodos, aš jį jau esu kažkur matęs. Iš tikrųjų, tarė grafienį, trūktelėjusi gražiais pečiais, lik drebuliui perbėgus. Jeigu tą žmogų kartą pamatysi, jo neužmirši niekada. Francis pagalvojo, kad paslaptingas nepažįstamasis matyt ne tik jam daro didelį įspūdį. Ką jūs sakote? paklausė Francis grafienę, kai ji pasiryžo dar kartą nukreipti į nepažįstamą į binoklį. Mano manimu, tai tikras lordas Rutvenas. Tas naujas Bairono priminimas apstulbino Fransą. Jeigu kas nors būtų galėjęs priversti jį patikėti, kad egzistuoja vampyrai, tai tik šitas žmogus. Turiu sužinoti, kas jis, tari Francis stodamasis. Ne, ne, sušuko grafienė, neišeikite, aš tikiuosi, kad palidėsite mane ir jūsų netleidžiu. Negi iš tikrųjų bijote, paklausė Francas, pasilenkęs jai prie ausies. Klausykite, atsakė ji, Byronas man prisiekė tikys vampyrais. Jis tvirtino pats juos matęs, man vaizdavo jų veidus. Jie būtent šitokie, juodi plaukai, dideliais keistai žėrinčios akys, negyvėlio bliškumas ir atkreipkite dėmesį, jo dama netokia kaip visos. Tai kokia nors graikė ar tikriausiai burtininkė kaip ir jis. Prašau jūs, neikite ten, rytoj domėkitės juo kaip tinkamas. Jeigu jums reikia, bet šiandien jūsų jokių būdų neatleidžiu. Fransas tebesispyrė. Ne, ne, tarė jis stodamasi, aš išvažiuoju, aš negaliu pasilikti iki spektaklio pabaigos, turiu svečių. Nejaugi jūs būsite toks nemandagus, manęs nepalidėsite. Fransas turėjo pasiimti skrybelę, atidaryti ložiais duris ir pasiūlyti grafienį ranką. Ta jis ir padarė. Grafienė iš tiesų buvo labai susijaudinusi. Pagaliau ir pats Fransas negalėjo atsikratyti prietaringų virpulio. Grafienys baimiai neturėjo realaus pagrindo, o jam ji buvo prisiminimų rezultatas. Sodindamas grafienę į karietą, Francas pajuto, kad ji visa dreba. Jis palidėjo grafienę iki namų, pas ją nebuvo jokių svečių, niekas jos nelaukė. Francas papriekaištavo jai už apgaulę. Man iš tikrųjų negera, tarė ji, ir aš noriu pabūti viena. Susitikimas su tuo žmogumi mane sukrėtė. Francas mėgino juoktis. Nesijuokite, tarė grafienį, Bet to jums visai nejuokinga ir pažadėkite man vieną dalyką. Ką? Pirma duokite žodį. Pažadu padaryti viską, ko norite, bet mėginsiu sužinoti, kas tas žmogus. Dėl tam tikrų priežasčių, kurių negaliu pasakyti, man reikia sužinoti, kas jis, iš kur ir kur vyksta. Iš kur jis, aš nežinau, bet kur vyksta, galiu pasakyti, tikriausiai į pragarą. Grįžkime prie pažado, kurio norėjote iš manęs pareikalauti, tari Francas. Ak taip, Važiuokite tiesiai į viešbutį ir šiandien nesistengite susitikti su tuo žmogumi. Yra kažkoks ryšys tarp tų, su kuriais įsiskiri, ir tų, su kuriais susitinki. Nebūkite tarpininkas tarp manęs ir to žmogaus. Rytoj vaikykitės jį kiek tenkamas. Bet niekad nepažindinkite manęs su juo, jei nenorite, kad numirčiau iš baimės. Dabar likite sveiki, pasistengkite užmigti, o aš žinau, kad nei akių nesudėsiu. Šitaip grafienė įsiskyrė su Francu, kuris taip ir nesuprato, ar ji tik pasijokė iš jo, ar iš tiesų buvo įsigandusi. Grįžęs į viešbutį, Francas rado Alberą su halatu, kambarinėmis kelnėmis, su cigaru dantyse, patogiai įsitaisius į kreislę. A, čia jūs, tarė jis. Garbės žodis nemaniau, kad pamatysiu jūs anksčiau negu kitą rytą. Mielas Alberai, atsakė Francis, aš džiaugiuosi, kad galiu įrodyti jums kartą visam laikui, jog esate susidaręs apie įtales labai klaidingą nuomonę. Beje, man rodos, kad jūsų nesėkmės meilės rytyje turėjo jūs atvesti į protą. Nieko nepadarysi, tik velnės gali perprasti tas moteris. Ima jums už rankus, jas spaudžia, kužda į ausį, verčia lydėti jas – užtektų dešimtadalių tokio koketavimo, kad paryžietai prarastų gerą savo vardą. O kaipgi? Jos neturi ko slėpti, jos gyvena puikioje savo šalyje, kur skamba si, kaip sako Dantį, nesidangstydamus, nebijodamus skaičiaus saulės. Be to, juk jūs matėte, kad grafienė tikrai įsigando. Ko? To kilnaus pono, kuris sėdėjo prieš mus su ta gražia graike? Man pačiam rūpėjau sužinoti, kas jie, ir aš tyčia su jais susidūriau koridoriuje. Negaliu suprasti, iš kur jūs ištraukite tą visą velnevą. Jis gražus vyras, puikiai apsirengęs, matyt, jam viskas siuva mūsų blenas arba jumanis. Tiesa, truputį išbliškęs, bet juk žinote, kad išbliškimas aristokratiškumo požymis. Francas nusišypsojo. Alberas manė, kad jau paties labai bliški veido spalva. Ir aš įsitikinęs, tarė jam Francas, kad grafienė nepagristai to žmogaus įsigando, jaus baimį fantaziją. Ar jis ką nors kalbėjo? Kalbėjo, bet tik graikiškai. Supratau iš keletų iškraipytų senosios graikų kalbo žodžių. Reikia jums pasakyti, mielasis, kad koleže graikų kalbą aš labai gerai mokėjau. Jis kalbėjo graikiškai? Turbūt. Be jokios abejonės, sušnipždėjo Francas, tai jis. Ką sakote? Nieko, Ką čia veikite? Ruošiau jums taigmeną. Kokią? Žinote, jog karietos gauti neįmanoma. Taip, mes padarėme viską, ką tik žmogus gali padaryti ir nieko neišėjo. Man šovė į galvą puikiai mintis. Francas pažiūrėjo į Alberą su nepasitikėjimu. Mielasis, tari Alberas, jūs teikėteis pažiūrėti į mane tokiomis akimis, kad man norisi pareikalauti iš jūsų satisfakcijos. Galiu sutikti, jeigu jūsų mintis iš tikrųjų tokia puikia, kaip sakote. Klausykite, klausau. Karietos gauti neįmanoma? Neįmanoma. Nei arklių, nei arklių. Bet vežimą galima gauti? Galbūt. Ir porą jaučių? Turbūt. Taigi, brangusis, mums to ir tereikia. Aš liepsiu išpuošti vežimą, apsirengsime neapoliečių javapjoviais ir inscenizuosime garsų į Leopoldo Robero paveikslą. Jeigu dėl didesnio panašumo grafienė sutiks apsivilkti Paucolio arba Sorentų valstietės kostiumu, maskaradas dar labiau pavyks. Ji ir šiaip tokia graži, kad ją būtinai visi palaikys paveikslų moteris su kūdikiu originalu. Dievaži, sušuko Francas, šį kartą jūs, ponas Alberai, gerai sugalvojote, iš tikrųjų puikiai mintis. Ir nuostabiai patriotiška, ji prikelia mūsų karalių dikūnų laikus – Ak, ponai romiečiai, jūs manėte, kad mes peistute tipensime jūsų gatvėmis kaip lacaroniai? Ir vien todėl, kad pas jūs trūksta karietų ir arklių. Na, mes jų prasimanysime. Ar jūs jau kam nors sakėte apie šį genialų sumanimą? Mūsų šeimininkui. Grįžęs jį pasikviečiau ir išdėščiau savo norus. Jis tikina, kad visa tai lengvai gyvendinama. Aš pageidavau, kad jaučiams pauksuotų ragus, bet jis sako, kad tam reikia trijų dienų. Teks atsisakyti prabangos. O kur jis? Kas? Šeimininkas. Ieško vežimo. Rytoj jau gali būti vėlu. Tai jis praneš mums dar šiandien, aš jo laukiu. Tuo metu prasivėrė durys ir pasirodė pono pastrinio galva. Permeso? Galima? paklausė jis. Aišku, galima, sušuko Francas. Na kaip, paklausė Alberas, radote mums vežimą ir jaučius. Radau šitą geresnio, atsakė jis, matyt labai patenkinta savimi. Būkite atsargus, mielas šeimininkė, tarė Alberas. Gerą gerindami dažnai žmonės viską sugadina. Jūsų malonybė gali manim pasikliauti, atsakė ponas Pastrinis, nepaprastai pasitikėdamas savimi. Bet vis dėl to, kas yra, paklausė Francas. Ar žinote, kad grafas Montekristas gyvena greta jūsų? Dar ir kaip žinome, atsakė Alberas, dėl jo malonybės mes susispaudę čia kaip du studentai iš lotynų kvartalų. Jis sužinojo apie jūsų nesėkmes ir siūlo jums dvi vietas savo karietoje bei dvi vietas prie langų, kuriuos jis išsinuomojas Rospolio rūmose. Alberas ir Fransas susižvelgė. Bet ar galime priimti pasiūlymą žmogaus, kurio visai nepažįstame? paklausė Alberas. Kas jis toks tas grafas Montekristas, paklausė Francis. Sicilijos ar Maltos didikas gerai nežinau, bet kilnus kaip borgezas ir turtingas kaip aukso maišas. Man rodos, tari Francis Alberui, jeigu šis žmogus yra toks, kaip apie jį sako ponas Pastrinis, jis galėtų pakviesti mus kitokiu būdu negu... Tuo metu kažkas pabeldė į duris. Prašau, tari Francis. Įėjo Liukajus labai elegantišką livrėją. Nuo grafo Montekristo, baronui Fransui Depine ir vikontui Alberui de Morserui, tarė jis, ir padavė viešbučio savininkui dvi vizitinės korteles. Tas perdavė jas jaunuoliams. Grafas Montekristas, toliau kalbėjo Liukajus, prašo leisti jam, kaip kaimynui, rytoj rytą jūs aplankyti. Jis turi garbiais pasiteirauti ponų, kelintą valandą jums būtų patogu jį priimti. Nieko neprikeši, šnipštelėjo Alberas Francui, viskas padaryta kaip reikiant. Praneškite grafui, atsakė Francis, kad mes turėsime garbiais aplankyti jį pirmieji. Liokajus išėjo. Štai kur tikros mandagumo varžybos, tarė Alberas. Jūs neapsirikote, ponas Pastrini. Jūsų grafas Montekristas gerai šauklėtas žmogus. Tai priimate jo pasiūlymą, paklausė šeimininkas. Žinoma, atsakė Alberas, bet prisipažįstu man gaila mūsų vežimo, Ir jeigu langas Rospolio rūmose net lygintų mums to nuostolio, aš ko gero likčiau ištikima savo idėjai. O kokia jūsų nuomonė, Francai? Prisipažįstu ir mane sugundi tik langas Rospolio rūmose, atsakė Francas. Grafui Bontekristui pasiūlius dvi vietas prie Rospolio rūmų lango, Francas prisiminė koliziejuje nugirstą nepažįstamojo ir transtibriečių pokalbį. Jeigu žmogus su apsiaustu, galvojo Francas, yra tas pats asmuo, kuris pasirodęs Argentinos teatre. Taip labai jį sudomino, tai jis aišku jį pamatys ir tuomet niekas nesukliudys jam patenkinti savo smalsumo. Francas užmėgo vėlai. Jį jaudino mintys apie nepažįstamą jį, jis nekantravo kuo greičiau sulaukti ryto. Iš tikrųjų, rytą viskas turi paaiškėti – Šį kartą paslaptingasis šeimininkas iš Montekristo salos nebegalės pasprūkti nuo jo, jeigu tik jis neturi gigeso žiedo, kuris jį galėtų padaryti nematomą. Francas pabudo dar prieš 8 valandą. Alberas, kuris neturėjo dėl ko taip nekantri laukti ryto, kietai miegojo. Francas paprašė pakviesti šeimininką, tas pasirodė ir kaip visada ėmė meilikauti. Ponas Pastrinė, tarė Francas, jeigu neklystu, šiandien turi įvykti kažkieno egzekuciją. Taip jūsų malonybė, bet jeigu norite, kad gaučiau jums langą, tai jau per vėlo. Ne, atsakė Fransas. Jeigu jau būtinai norėčiau pamatyti tą reginį, tikriausiai raščiau vietą ant pinčio kalvos. O, aš maniau, kad jūsų malonybė nenorėtų maišyti su praščiokais, kurių visuomet būna tiršta ant pinčio kalvos. Gal aš tenai ir neįsiu, tarė Fransas, bet norėčiau kai ką sužinoti. Ką? Kiek pasmerktųjų, kuo jie vardu, kaip juos žudys? Nieko nėra lengvesnio jūsų malonybė. Man kaip tik atnešė tavolette. Kas tai yra tavolette? Tavolete mediniais lentelys, kurios iškabinėjamos ant gatvių kampų egzekucijos išvakaryse. Ant jų užklijuojami nusikaltelių vardai, pranešama, kuo jie nusikalto ir kaip bus nužudyti. Taip kviečiami tikintieji melsti Dievą, kad jis įkveiptų nusikaltėliams nuo širdžią atgailą. Ir jums atneša tas tavolete, kad jūs taip pat savo maldomis prisidėtumėte prie kitų tikinčiųjų maldų, paklausė Francas su tam tikru nepasitikėjimu. Ne, jūsų malonybė. Aš susitariau su skelbimų klyjuotoju ir jis man jas atneša kaip ir teatro afišas, kad mano svečiai galėtų viską apie tai sužinoti, jei kuris norėtų dalyvauti egzekucijose. Jūs labai paslaugus, tari Francas. Galiu pasakyti, šipsodamasis tarė ponas Pastrinis, jog darau visą, kas įmanoma, kilmingųjų svetimšalių labui, o jie pagerbė mane savo pasitikėjimu. Matau, mielą šeimininkę, ir visiems apie tai papasakosiu, būkite ramus. O dabar norėčiau paskaityti vieną jūsų tavolette. Tučto jau, tarė šeimininkas, atidarydamas duris. Aš liepiau, kad vieną pakabintų laiptų aikštelėje. Jis išėjo, nukabino nuo vinies tavoletę ir atnešė Fransui. Štai pažodinis tos mirties afišos vertimas. Visiems pranešama, kad antradienį vasario 22-ąją, pirmą karnavalo dieną, pagal Rotos tribunolo nuosprendį tautos aikštėje bus nubausti mirtimi. Andrija Rondolas, pasmerktas už didžiai gerbimo ir šlovingo Cezarės Torlinio, Švento Jono Latraniečių bažnyčios kanauninko nužudimą ir Pepinas – pramintas Roku Prioru, už bendrininkavimą su šlykščių plėšiku Luidžiu Vampa ir jo gaujaus nariais. Pirmasis bus Madzolato, antrasis bus Decapitato. Dievo baimingo širdys prašomus melsti Dievą, kad atsiųstų nuo širdžią atgailą šitiems dviem nelaimingiems nusikaltėliams. Tai buvo tas pat, ką Fransas girdėjo prieš porą dienų Kolizėjaus griuvėsiuose. Programa nieko nebuvo pasikeitusi. Pasmerktųjų vardai, jų nusikaltimai, egzekucijos rūšis – viskas, kuo tiksliausiai atitiko. Taigi, transtibrietis, matyt buvo Luidžis Vampa, o žmogus su apsiaustu jūrininkas Sindbadas, kuris Romoje, kaip Portovekijoje ir Tunise, tęsiai savo filantropinę veiklą. Tuo tarpu išmušė 9 valandą ir Francas jau norėjo žadinti Alberą, bet staiga labai nustebo – Tas išėjo iš savo kambario, net visai apsirengęs. Mintys apie karnavalą nedavė jam ramybės ir jis atsikėlė anksčiau, negu Francas tikėjosi. Kaip jūs manote, ponas Pastrini, kreipėsi Francas į šeimininką, kadangi mūdu pasiruošę, gal mums dabar eiti pas grafą Montekristą? Žinoma, atsakytas, grafas Montekristas įpratęs keltis labai anksti. Aš esu tikras, kad jau daugiau kaip porą valandų, kai jis nemiega. Ir manote, kad mes jo nesutrukdysime? Jokių būdų. Tuomet, Alberai, jeigu jūs pasiruošęs, aš visiškai pasiruošęs, atsakė Alberas, tai eime padėkoti savo kaimynui už malonų jo dėmesį. Eime. Francui ir Alberui tai reikėjo pereiti laiptų aikštelę. Viešbučių šeimininkas aplinkė juos ir paskambino. Liokajus atidarė duris. Ponai prancūzai, tarė šeimininkas. Liokajus nusilenkė ir pakvietė įeiti. Jie perėjo du kambarius, apstatytus su tokia prabanga, kokios visai nesitikėjo rasti pono pastrinio viešbutyje, ir pagaliau įžengė į neprikaištingai sutvarkytą svetainę. Ant parketų buvo patiestas turkiškas kilimas ir patogus kreislai, tartum kvietė svečius pailsėti ant jų minkštų pagalvėlių ir lenktų atlošų. Sienos buvo nukabinėtos garsių dailininkų drobėmis ir puikiais ginklais, o durys užleistos sunkiomis portieromis. Gal jūsų malonybės teiktusi atsisėsti, tarė Liukajus, aš eisiu pranešti grafui. Ir jis išėjo pro kitas duris. Kai tos durys atsivėrė, pro jas atsklido guslių garsai, bet tučto jau nutilo, nes jos greitai užsidarė. Į svetainėje laukiančius jaunuolius tartum padvelkė muziką. Francas su Alberu susižvelgė ir vėl ėmė žiūrinėti baldus, paveikslus ir ginklus – Juo ilgiau jie žiūrėjo į tą prabangą, juo puikesnį jį jiems atrodė. Na, kreipėsi Francas į savo bičiulį, ką jūs apie tai pasakysite? Pasakysiu, brangusis, kad mūsų kaimynas arba biržos makleris, pasipelnęs krintant Ispanijos fondams arba kunigaištis, keliaujas inkognito. Tyliau, tarė jam Francas, tučto jau sužinosime, štai ir jis – Sugirgždėjo durys, prasiskleidė portierus ir ant slengščių pasirodė visų šių turtų savininkas. Alberas žengė žingsnį priešais, o Francas tebestovėjo kaip įvestas. Įėjusisis iš tikrųjų buvo žmogus su apsiaustu, nepažįstamasis iš ložys, paslaptingasis šeimininkas iš Monte Kristo salos. 35 dalis Madzolata Ponai, tarė grafas Montekristas, prašau atleisti, kad leidausi jūsų aplenkiamas, bet aš bijojau sutrukdyti jūs atsilankęs pernelyg anksti. Be to jūs pranešite, kad patys ateisite pas mane ir aš derinausi prie jūsų norų. Mes jums be galo dėkingi, ponas grafė, tarė Alberas. Jūs mus išgelbėjote iš kebliaus padėties. Mes jau buvome sugalvoję fantastiškas vežėčias, bet mums perdavė malonų jūsų kvietimą. Dėl visko kaltas tas veipla pastrinis, atsakė grafas, kviesdamas jaunuolius sėstis ant sofos. Jis nei pusė žodžių neusiminė, kad jums taip sunku, o aš būdamas čia visai vienas, tik ir ieškojau progos susipažinti su savo kaimynais. Kai sužinojau, kad galiu būti jums naudingas, aš, kaip matote, nedelsdamas pasinaudojau progą su jumis susipažinti. Abu jaunuoliai išėmai nusilenkė. Francas dar nepratarinį žodžių jis buvo kaip sugautas. Kadangi netrodė, kad grafas nori jį pažinti arba būti pažintas, jis nežinojo, ar užsiminti jam apie pirmą jų susitikimą, ar laukti naujų faktų. Be to, jeigu jis buvo visiškai tikras, kad vakar vakare ložėje matė šitą žmogų, tai negalėjo taip pat drąsiai tvirtinti, kad tas žmogus už vakar buvo kolizėjuje. Užtat jis nusprendė neužbėgti už akių ir nieko grafui neusiminti. Fransas jautėsi pranašesnis už Montekristą. Jis žinojo jo paslaptį, o grafas apie Fransą nieko nežinojo ir šiam nebuvo ko slėpti. Vis dėlto jis nusprendė kalbėti apie vieną dalyką, kuris galėjo šiek tiek išblaškyti jo abejonės. Jūs mums teikėte siūlyti vietą savo karietoje ir prie langų Rospolio rūmose, tarė jis. Bet ar negalėtumėte patarti, kaip mums gauti kokį nors postą, kaip sakoma, Italijoje tautos aikštėje? Ak, taip, atsakė grafas abejingų balsų, įdėmiai žiūrėdamas į Morserą. Šiandien tautos aikštėje rodos egzekucija. Taip, tari Francas, džiaugdamasis, kad grafas pats pradėjo apie tai kalbėti. Rodos aš liepiau vakar savo ekonomui tuo pasirūpinti. Galbūt ir čia jums galėsiu šiek tiek pagelbėti. Jis paėmė už virvutės ir tris kartus paskambino. Ar jūs kada nors pagalvojote, kreipėsi jis į Francą, kaip teisingai paskirstyti savo laiką ir padaryti taip, kad tarnai mažiau lakstytų ten ir atgal? Aš tatai sutvarkiau. Dabar kamerdineriui skambinu vieną kartą, liokajui du kartus ir ekonomui tris kartus. Taigi nesugaištu nei vienos minutės ir neturiu bereikalų nei vieno žodžių. O štai ir mano ekonomas. Į kambarį įėjo kokių 45 metų vyras, kaip du vandens lašai panašus į kontrabandininką, kuris vedė Fransą į Sindbado olą. Bet jis dėjosi, kad šio nepažįsta. Francas suprato, jog taip elgtis buvo liepęs grafas. Ponas Bertučiai jau tarė grafas. Ar prisimenate, kad jums vakar liepiau parūpinti langą į tautos aikštę? Taip, jūsų malonybė, atsakė ekonomės. Bet kadangi jau buvo pernelyg vėlu, Taip, reiktelėjo grafas suraukęs antakius. Argi aš jums nesakiau, kad man reikia lango? Jūsų malonybė ir gaus jį, bet kadangi jis jau buvo išnuomotas kunigaišiui Lobanjevui, man teko užmokėti už jį šimtą. Gerai, gerai, ponas Bertučiai, jau būkite malonus, nevarginkite mano svečių namų ūkio smulkmenomis. Gavote langą, štai ir viskas, ko reikia. Duokite vežėjui adresą ir laukite mūsų ant laiptų. Reikės palidėti, galite eiti. Ekonomas nusilenkė ir pasuko durų link. Beje, šit dar kas, toliau kalbėjo grafas, būkite toks malonus. Paklauskite pastrinį, ar jis gavo tavo lete ir ar negali man atsiųsti egzekucijos programos. Nesirūpinkit, pareiškė Francis, traukdamas iš kišenės užrašų knygutę. Aš pats mačiau tą lentelę ir nusirašiau. Štai. Puiku, tuomet ponas Bertučiai jau galite eiti – Jūs man daugiau nereikalingas. Tik perspėkite, kad mums praneštų, kaip patieks pusryčius. Tikiuosi, padarysite man garbę su manimi papusryčiaudami, pridūrė jis kreipdamasis į svečius. Bet iš tikrųjų, grafė, tarė Alberas, mes negalime piknaudžiauti jūsų svetingumu? Ne, ne, priešingai, jūs man suteiksite didelį malonumą. Kada nors, kuris iš jūsų, o gal ir abu, atsimokėsite man tuo pačiu Paryžiuje. Ponas Bertučijau, liepkite padengti stalą trims. Jis paėmė iš Francų užrašų knygutę. Taip, taip, kalbėjo jis nerūpesningų balsų, tartum būtų skaitęs teatro afišą. Vasario 22 bus nubausti mirtimi Andrija Rondolas pasmerktas už didžiai gerbimų ir šlovingų Čezarį Storlinio šventų jaunų latraniečių bažnyčios kanauninkų nužudimą ir Pepinas, pramintas Roku prioru, už bendrininkavimą su šlikščių plėšikų Luidžių Vampa ir jų gaujos nariais. Hmm, Pirmasis bus madzolato, antrasis bus dekapitato. Aha, pridūrė grafas, matyt taip ir turėjo viskas įvykti, bet vakar girdėjau, kai kas pasikeitė, rodos šios ceremonijos tvarka ir eiga. Šit kaip, tarė Francas. Taip vakar šnekėjau pas kardinolą Ruspilgiozį, kur praleido vakarą, kad vienam iš nusikaltelių bausmės vykdymas bus atidėtas. Andrijai Rondolui paklausė Francas. Ne, atsakė grafas, kitam. Jis žvilgtelėjo į užrašų knygutę, tarsi neatsimindamas pavardės. Pepinui, pramintų roku prioru. Šitai atims galimybę pamatyti giliotinuojant. Bet jums lieka madzolata, labai įdomi mirties bausmė, kai matai ją pirmą kartą ir net antrą kartą. O giljotina, kuri beje tikriausiai jums pažįstama, labai paprasta, labai vienoda, ji nepateikia jokių staigmenų. Peilis neslysta, nedreba, nekerta pro šalį, jam nereikia užsimauti 30 kartų, kaip tam kareiviai, kuris kirto galvą grafui dešale. Nors galimas daiktas, Rišelje paprašė, kad budelis parodytų tam klientui ypatingą dėmesį. Ne, toliau kalbėjo grafas su panieka, nešnekėkite man apie europiečius, kai kalbama apie kančias. Jie apie jas nieko neišmano, tai tikri kūdikiai arba tiksliau sakant, nukaršė seniai visur, kur tik susidurima su žiaurumu. Galima pamanyti, grafė, tari Francas, kad jūs studijavote lyginamąjį mirties bausmių vykdymą įvairiuose žemės rutulių šalyse. Šiaip ar taip, maža atsiras tokių, kurių nebūčiau matęs, šaltai atsakė grafas. Nejaugi jums teikdavo malonumo tokie siaubingi reginiai. Pirmasis mano jausmas buvo pasibjaurėjimas, paskui abejingumas, pagaliau smalsumas. Smalsumas? Koks baisus žodis. Kodėl? Gyvenime svarbiausia mirtis – Taigi ar nesmalsu žinoti, kokiais būdais siela gali atsiskirti nuo kūno ir kaip, žiūrint koks charakteris, temperamentas ir net šalies papročiai, žmonės pergyvena perėjimą iš būties į nebūtį. Drįstu jūs patikinti, kad juo daugiau matai mirštančiųjų, juo lengviau mirti. Užtat aš tvirtai tikiu, jog mirtis gali būti bausmiai, bet ne nuodėmių atpirkimas. Aš jūs nevisiškai suprantu, atsakė Francis. Paaiškinkite savo mintį. Jūs negalite įsivaizduoti, kaip man įdomu tai, ką jūs kalbate. Klausykite, tari grafas, ir jo veidas pasrūvo tulžimi, kaip kitų pasrūva krauju. Jeigu kas priverstų numirti kenčiant negirdėtas kančias, neapsakoma skausma jūsų tėvą arba motiną arba mylimąją, žodžiu, ką nors iš artimų žmonių, kurie išplėšti iš jūsų širdies, palieka joje amžiną tuštumą ir amžinai kraujuojančią žaizdą – Nejaugi manytumėte, kad visuomenė jums davė pakankamą pasitenkinimą giljotinos peiliu perkirtusi žudikui sprandą tarp pagrindinio kaulo ir į trapeciją panašaus nugaros ryties raumens. Jei tas, dėl kurio kaltės ilgus metus kentėjote dvasinės kančias, akimirką pajus fizinį skausmą. Taip, žinau, atsakė Francis. Žmonių teisingumas prastas guodėjas. Jis te moka pralieti kraują už kraują ir nedara reikalauti iš jo daugiau, negu jis gali duoti. Ir aš kalbu apie tokį atvejį, toliau kalbėjo grafas, kai visuomenį, kurią labai sukrėtė vieno jos nario nužudimas, atmoka mirtimi už mirtį bet yra milijonai kančių draskančių žmogui širdį, į kurias visuomenė dėmesio nekreipia ir iš kurias nekeršyje net tuo nepakankamu būdu, apie kurį ką tik kalbėjome. Argi nėra nusikaltimų, už kuriuos baudžiant būtų per švelnios net tokios bausmės, kaip nusmailintas kuolas, ant kurio sodina turkai, arba persų trinka, arba gyslų traukimas, įprastas irokezams, o abejinga visuomenė palieka juos nenubaustus. Pasakykit, argi nėra tokių nusikaltimų? Yra, atsakė Francas, dėl jų ir leidžiama dvikova. Dvikova, sušuko grafas. Ką ir besakyti, puikiai priemonė tikslui pasiekti, kai tas tikslas kerštas. Žmogus pagrobė jūsų mylimąją, suviliojo žmoną, išprievartavo dukterį. Visą jūsų gyvenimą turėjusi teisę laukti iš dievo tos kukliaus laimės, kurią jis žadėjo kiekvienam savo tvariniui, jis pavertė skausmu, kančia ir gėda. Ir jūs jaustumėtės atkeršijas, jei šiam žmogui, kuris jūsų protas tūmė į pamišimą, o širdį į juodą neviltį, įsmeigtumėte kardą į krūtinę arba paleistumėte kulką į kaktą. Juokai. Jau nekalbant apie tai, kad jis dažnai laimi kovą, būna išteisinta žmonių akise ir tarsi jam atleidžia Dievas. Ne, ne, toliau kalbėjo grafas. Jeigu man bus lemta, kada nors keršyti, aš keršysiu ne taip. Vadinasi, jūs nepripažįstate dvikovos. Ar jūs atsisakytumėte kautis? Paklausė Alberas, nustebintas keistos grafo teorijos. Ne, kodėlgi, paprieštaravo grafas. Supraskite mane. Aš kaušiausi dėl kokio menkniekio, dėl įžeidimo, dėl bandymo apkaltinti mane melu, dėl antausių. Kaušiausi be jokios baimės, nes fizinės pratybos man padėjo pasiekti tobulumą daugelės ryčių. Bet to per ilgus metus pripratau prie pavojų. Užtat galėčiau nebejauti, kad nukausiu savo priešą. Aišku, Dėl viso to kaučiausi, bet už sunkės, neapsakomas, ilgai trukusias, amžinas kančias, atmokėčiau tokiomis pat kančiomis, akis už akį, dantis už dantį, kaip sako rytų žmonės, tie nepamainomi mūsų mokytojai, tie išrinktieji, mokėja paversti gyvenimą sapnu, o tikrovę rojumi. Bet man rodos, tarė Francas, kadangi jūs tuo pat metu tampate ir teisėjų, ir budeliu savo paties byloje, sunku įsilaikyti ant įstatymų ribos ir pačiam nepakliūti jo gniauštus. Neapykanta akla, pyktis neprotingas, ir tas, kuris mėgaujasi kerštu, rizikuoja gerti iš karčiaus tauriais. Taip, jeigu jis neturtingas ir kvailas. Ne, jeigu jam užtenka milijonų ir proto. Blogiausiu atveju jam grėsia tik egzekucija, apie kurią neseniai kalbėjome ir kurią humaniška prancūzų revoliucija pakeitė ketvirčiavimą ir ratavimą. O kas jam mirties bausmė, jeigu jis atkeršijo? Iš tikrųjų, man beveik gaila, kad tas vargšas Pepinas turbūt nebus dekapitato, kaip jie mėgsta sakyti. Jūs pamatytumėte, kiek tai trunka ir ar verta apie tai kalbėti. Bet garbės žodis, ponai, koks keistas pokalbis pirmąją karnavalo dieną. Nuo ko jis prasidėjo? Ak, tai prisimenu, jūs teikitės pageidauti vietų prie mano langų. Na kągi, prašau, bet pirmiausia sėskime prie stalo. Man regis pusryčiai paduoti. Ir iš tikrųjų atsidarė vienos iš ketverių svetainės durų ir įėjęs liokajus ištarė įprastus žodžius – valgyti paduota. Jaunuoliai atsistojo ir nuėjo į valgomąjį. Per pusryčius, gardžius ir prašmatniai serviruotus, Francas tengiasi sugauti Albero žvilgsnį ir įskaityti įspūdį, kurį, tuo jis visai nebejojo, padarė jam jų šeimininko žodžiai. Bet gal tas, kaip visada būdamas nerūpestingas, nekreipė juos didelio dėmesio. Gal grafų Montekristo padaryta nuolaida dvikovos klausimų, Alberas sutaikys su tuo, o gal Francui grafų išreikštus pažiūrus buvo labai svarbius dėl ankstesnių aplinkybių, kurias tik pats žinojo. Šiaip ar taip jis nepastebėjo, kad jo bičiulis būtų kuo nors susirūpinęs. Atvirkščiai, Alberas uoliai darbavosi dantimis, kaip žmogus jau beveik penkis mėnesius priversas tenkintis itališką virtuvę, kuri viena iš blogiausių pasaulyje – o grafas vos palėtė valgius. Rodys, sėdėdamas prie stalo su savo svečiais, jis vykdė tik mandagumo pareigą ir laukė jų išeinant, o paskui lieps paduoti savo kokį keistą ar ypatingą patiekalą. Tai nejučiom priminė Fransui siaubą, kurį grafas sukėlė grafieniai G. Ir jos įsitikinimą, jog grafas, žmogus sėdėjęs priešinėje ložėje, vampyras.